ubay ibn xalafning o'ltirilishi ibn ishoq mundoq deydi rasululloh o'zini tog' bag'riga ilib olgandan keyin ubay ibn xalaf muhammad qini bugun yo u o'lidu yo men o'laman deb qattiq azvaylab qo'g'lab keldi bu chog'da kishilar ey rasululloh uningga birimiz tushaylimi degan edi rasululloh to'xtanglar uni manga qo'yinglar dedi ubay ibn xalaf texmo azvaylab yaqinlab kelividi rasululloh haris ibn simmatning nayisiga qo'lini uzatdi va uni qo'liga ilib qattiq bir silkinib qo'zg'aldi Ondan uning oldiga berib, u kiyib olgan savut bilan bosh qalpog'i orliqidagi yuchuqdan uning bo'yin so'nki dal ko'rindi. Shunga Rasululloh helqi bo'shliqqa udullab bir nayza urib edi. U bu nayzining zarbisidan etidan necha dumilab yiqilib, necha o'rindan turib, nihoyat aloqazaydlik ilikida jinini joylab qochdi shuning bilan u quraysh bargohiga qaytib kelib vaholanki elqi nayz zarbisi uning bo'ynini ozroq ziyda qilayotgan bo'lib qinimi to'xtab qolgan edi azbiroyi xudo muhammad meni hamon o'ltiradigan bo'ldi muhammad meni o'ltiradigan bo'ldi deb to'xtamay jo'ylishga boshladi ular ubayga bir oz qo'rqib ketibsan xolos alloh bilan qasamki jarohiting hargiz ig'ir emas degan edi u muhammad manga makkadagi vaqtida seni hamon o'ltiraman degan edi shunga jazm qilamanki agar u manga qattiqroq birni tukursimu öldürdü, dedi Der hakikat, Allah'ın düşmini bu mel'un uruştan qaytishda serip degen yer gelgende alak bulup yıkıldı. Ebul asvadning Urved'in rivayet kılgan bir sözü de mundoq deyilgan O yo'l boyu kalıdak mönrep, alı olatova çakırıp mağın ve ezbirayı xudo agar mening hozirgi dard alamlarim zilmajoz ahliga tashlansa ularning hammasi jon bergan bo'ladi degan talhaning rasulullohni yo'lab qo'pirg'onligi rasululloh tog' jilosiga chekinish davomida cho'ng bir qoramtosh uning yo'liga to'g'ri turib oldi shuning bilan rasululloh toshdan otlab o'tmoqchi bo'lib edi ammo majoli yetmadi chunki u shu mazgillarda bir oz samirib ustixonlari ig'irlashib qolgan edi uning ustiga u qo'sh sovut kiyib olgan bo'lg'achqa buning bilan rosa qo'lisholmayotdi eng yomon bo'lg'ini u ibn qamianing hujumida xeli ig'ir yaralangan edi shuning bilan talha ibn ubaydulla darhol kelib uning oldida tizilib o'ltirib berdida rasululloh uning do'lisiga dastigancha tosh ustiga chiqib otlab o'tib ketdi va talhaga jannat vojib bo'ldi jalhaga jannat vojib bo'ldi deydi mushriklar qo'zg'agan oxirgi hujum rasululloh tog' jilg'isidagi qo'mondonlik shtabga yetib berib olgandan keyin mushriklar eng oxirgi bir qitimliq kang ko'lamli hujum qo'zg'ab musulmonlarning qoldiq kuchlarini tozalab yo'qotmoqchi bo'ldi ibn ishoq mundoq deydi rasululloh bir chog'da o'zini jilg'iga ilib turishig'ila ushtumtu tog' ustida xolid ibn valid va abu sufyan ibn harib boshchiligida bir bo'lik kishilar paydo bo'ldi rasululloh bularni ko'rib ey olloh ular bizdan ustun tursa bo'lmaydi deb tiladi Bular qarşı Ömer ibn Hattab ve muhacirlerden bir bölük kişiler hücum qo'zg'ab, oxiri ularni tog'dan qo'g'lab tushirdi. Məğazil Umavi degan kitobda zikr qilinishicha, bir chaqda mushriklar tog' ustida paydo bo'lgan. Shuning bilan Rasululloh Sa'atga ularni qutqizgin, ya'ni chekindirgin degan. Sa'at uningga "Men yolg'iz ularni qandoq chekindirman" deganda Rasululloh hilqi gapini 3 yoki 4 qitim takrorlagan. shuning bilan saat yenidiki o'qni chiqarib ularning biriga chanlab etuvdi o'q naq tegib ulardan birini jahannamga qulatgan saat mundoq degan ondin yana sadoqlarimdan oqtirib yurib yana bir tal o'q topdimda uning bilanmu yana bir mushrikni jinidan judo qildim orqadan yana qo'limni tiqib sadoqdan yana bir tal o'q tepib bir mushrikka otgan edim umi mo yartishdi. shuning bilan ularning hammasi badar tikivatdi man ko'nglimda bu cho'qim muborak o'q ekan dedim va uni sadoqda saqlab qo'ydim ilqi o'q saat olamdan o'tganga qadar uning yonida saqlanib keldi saat olamdan o'tgandan keyin uning avlodlari saqladi shahidlarning echinishliq ko'rinishi yuqorqisi mushriklarning rasulullohni yo'qotish uchun qo'zg'agan eng oxirgi bir qatimliq hujumi edi ular rasululloh to'g'riliq hech qandaq ma'lumotga erishaolmagachga o'ldimiki yoki tirikmiki degan ikkilanishda bo'lg'achqa qarorgohi qaytib kelish tayyorligiga tutish qilib ketdi ularning bir uchumlari bo'libmi ularning ichidagi ayol askarlari musulmonlarning shahidlarining a'zolarini kesib tashlashga boshladi ular shahidlarning quloq burunlarini qo'rsoqlarini yerib yuraklarini yulib olishga boshladi endi binti utba hamza roziyallohu anhuning ko'kragini yerib uning yurkini ilib chaynab yutolmay tukurvatdi va qo'l putlarga shahidlarning quloq burun va boshqa a'zolarini ziri munchaq va bulabkalarga taqlid qilib esib oldi musulmon azmatlarning oxirgi bir nafas qolgucha elishish irodasi mushu soatlar ya'ni jang oxirlashay deganda musulmon azmatlarning davomli jangovar holati turdiganligini va ularning alloh yo'lida o'limni qanchalik mansitmaydigan irodasining borligini aks ettirdigan mundoq ikki voqea yuz berdi birinchi kab ibn molik roziyallohu anhu mundoq deydi man uhud urushi oxirlashay deganda mushriklarning musulmon shahidlarini parchalab inson qalbidan chiqqan vahshiyon qilmishini sodir qilayotganligini ko'rdimda o'rnimdan turib jang maydonining u chetiga o'tdim u yerda bir mushrik shahidlarni aralab yurib ularga puti chetilgan qo'ydak tayyor yetinglar degach ularning savut dubulg'illarini yig'ib aytibdi uningdan yiroq bo'lmagan yerda bir musulmon dubulg'isini yuziga tashlab uning kelishini kutib yetibdim shunga man uning keyinigarak o'tib har ikki tarafni kuzatdim qarmoqqa mushrik taraf musulmondan ko'p ustun ko'rinatdi man ulardan nazrimni uzmay qarab turdim hatto bir chog'da ular oxir tutishib qoldi va musulmon elqi qovul baslik kelgan mushrikni bir qilich uribla sag'risig'ichi pichib ikki parcha qilib tashlab yotdi ondin yuzini ichib qandag'roq ekab mana man akan qarg'ay abu dujona dedi ikkinchi urush oxirlashgandan keyin bir muncha musulmon ayollar jang maydoniga yetib keldi anas roziyallohu anhu man oisha va ummu sulaymlarning putqollarini shimoylab suv to'limlarini yudib suv akilib yorlangan va holidan ketganlarning ig'iziga suv temitayotganligini suv tugisa yana berib akilib askarlarni sug'urayotganligini ko'rdim degan umar ibn xattob ummu salid uhud kuni bizga tulumda yudib suv to'shib beradi degan edi mana bu botir onalar ichida ummi aymanmi bor edi u aslida madinada qolgan bo'lib qisman musulmonlarning madinaga qochib kirayotganligini ko'rib qattiq ichindi va ularning yuziga to'pi chechib minish tezdan uyingga kirib yeb yengna va yekchoqlarni qo'lingga ilish qilishni bizga bar urushga biz chiqamiz deb aybladi ondin u intayin tez surat bilan yo'l yurib Uhud tig'i jang maydoniga yetib kelgan edi va musulmon ayollar bilan birlikda yaridor va halsizlarni sug'urish ishini yetgan edi. Ushtumtut uningga Hibban ibn Arqama ismli bir kafir ablag' o'q etib yiqitibdi va kiyimidan ayrilib yalang'ochlanib qoldi. Xudoning dushmani Hibban buni ko'rib, kulib voliqi yerilib ketdi. Uning yo'lsizligi Rasululloh qattiq yig'ir kelgan chig'i, u yenidan bir tal tig'siz o'qni saatga uzatib, "Mana, uni Avu Ablahga ot", dedi. uni saat qo'liga ilib otgan edi o'q hibbonning yuragiga naq tegib uni yiqitdi va u yon bu yon қалды. Бұны көріп, qoldi buni күліп кетті. kulib ketdi kulgandimu күлді. kuldi ondin yaraysan saat uning qisosini ilib berding alloh duoyingni ijobat qilsin dedi rasululloh bargohda rasululloh tog' jilg'isidagi bargohga qaytib borgandan keyin ali ibn abu Talib chiqib beshidiki dubulg'i bilan mehrosdin uning ichishi uchun suv keltirdi rasululloh suvni qo'liga olib ichmoqchi bo'lgan edi suvning badbo'y purqi uni saskandirib qo'ygan chig'i suvni ichmay yondirib yondirvatdi va u suv bilan chiroyidagi qonning qoldig'ini va beshini yuvib etib o'z payg'ambarning bosh ko'zlarini qonga bo'ygan kishilarga allohning g'azabi qattiq bo'lsin dedi Sahil mundoq deydi qasam qilib aytamanki man rasulullohning beshidagi qonlarni kimning yo'g'onligini kimning suv quyib berganligini va nima bilan do'rilaganligini obdan bilaman fatima yo'g'on edi ali ibn abu tolib beshidagi dubulg'isi bilan suv akilib quyib berdi fatima yo'g'on siri jarohatning qonsirayotganligini ko'rib bo'ridan ozroq ilib ko'ydirib jarohatga bosdi shuning bilan qon to'xtadi shu orliqda muhammad ibn maslama berib totliq sovuq suvdan tepib kelgan edi rasululloh u suvdan ichib muhammad ibn maslamiga xayrlik duo qildi Ondan uning yaralangan a'zolari qattiq og'rib ketganlikdan peshin namozini o'ltirib o'qidi va musulmonlarmi o'ltirib iqtido qildi abu sufyanning urush oxirlashgandan keyingi mashhur kulkisi va umar bilan javoblashganligi mushriklarning qaytish tayyorligi bitgandan keyin abu sufyan taqqa chiqib unlik ovozda muhammad bormi deb to'lidi musulmonlar uningga javob qaytirmay jimjit turishdi shuning bilan u ibn abu quhofa bormi deb to'ldi ibn abu quhofa abu bakrining kunyati edi ko'pchilik yana jim turishdi ondin yana gelini rostlab umar ibn hattobchu deb to'ldi ado chiqmadi aslida rasululloh ularni abu sufyonga javob qaytirishdan to'sqan edi Abu Sufyan va uning odamlari islom mushu uch kishi bilan barpo bo'lib turdi deganni bilgachga u avval mushularni so'rishi muqarrar edi bu chog'da abu sufyan ha yaxshi bularning hammasi tugabdi dedi buni anglagan umar o'zini tutolmay ey xudoning dushmani sen tilga olganlarning hammasi tehi hayot olloh sening adibingni berdiganlarni yana hayot qo'ydi deb javob qaytirdi abu sufyan sizlarning o'liklaringlar parchalanib tashlanibdi man bunda qilishga buyurmagan ham qayg'uribmi ketmayman dedi va o'llik ohangda butning ismini tilga ilib yasha ubal yasha ubal deyishga boshladi rasululloh buni anglab uningga javob qaytirmamsizlar dedi sahobalar nima deb javob qaytiramiz degandek rasulullohga qarashdi rasululloh alloh oliy ham ulug' deb javob beringlar dedi ondan yana abu sufyan bizga uzzo iloh bor sizlarga uzzo iloh yo'q degan edi rasululloh uningga javob qaytiringlar dedi sahobalar nima deb javob qaytiramiz degan edi rasululloh olloh bizning egimiz sanlar qolding egisiz deb javob qaytiringlar dedi ondin abu sufyon yana bugun nihoyat o'bton ish bo'ldi badr urushidagi intiqomimizni oldik g'alba degan bir kun manga bir kun sanga yuzlanadi mana bugun tangmu tang bo'ldi degan edi uningga umar javob berib hargizmi tang barobar emas біздің шәйіт болған қарындашларымыз жәннәтті болады сілердің тапаларыңлар дозақта болады деді yuqorqi keskin munozara va javoblashishdan keyin abu sufyan umarga bu yoqqa kel ey umar degan edi rasululloh umarga berib qarab boqqin nima gapi borkin dedi umar abu sufyonga yaqin berivdi abu sufyan ey umar man sandin ollohni org'a silib turib so'rab boqay biz muhammadni o'ltirdikmi deb so'radi umar olloh bilan qasamki hargiz undoq ish yo'q u shu topda sening mushu gaplaringni anglab turyotidi deb javob berdi abu sufyan mening nazarimda san ibn qamiadin rostchil ham samimiy sening gapingga ishonaman dedi badrda uchrashishga va'dlashish ibn ishoq mundoq deydi abu sufyan va uning odamlari tog'dan tushish oldida ilonchisi orqali tovlab sizlarga deydigan gap kelar yili badrda uchrashimiz degan edi rasululloh yanada turgan bir sahobisiga bo'ladi bu har ikkimizga va'da bo'lsin degin dedi mushriklarning harakat nishonini kuzatish mazkur va'da ig'zoki putuchilib abu sufyan bargohga qaytgandan keyin rasululloh ali ibn abu tolibni avatib sen dushmanning orqasidan chiqib ularning nima ish qilayotganligiga va nima ish qilmoqchi bo'layotganligiga nazorat qilgin ular otni yonga ilib tugiga minib mong'an bo'lsa udul makkaga mong'an bo'ladi navoda otlarga minishib tugillarini bekor haydab minishgan bo'lsa cho'qim madinani nishonlab mong'an bo'ladi alloh bilan qasamki agar ular madinaga mong'an bo'lsa keynidan qo'g'lab kirib oxirgi nafasgacha tig'ma tig' ilishiman dedi ali roziyallohu anhu mundoq degan Şunun bilan mən müşriklərinin keynidən çıxıb onların hərəkətini gözətdim. Ular atını yitiləb, tögüllərə minib Məkkəyə qarab yürüb getişdi. Şəhidlər və yardarlarının izdirkini eliş. Qurayş kafirləri Uhud dairəsindən çıxıb getgəndən keyin müsəlmanlar şəhidlər və yardarlarının izdirkini elişə başladı. Zeyd ibn Sabit mündəq deydi: "Şu günü Rasulullah məni Sa'd ibn Rabi'ni izləşə əvətdi və uni ko'rsang mandin salom degin hamda uningga rasululloh sendin o'zing qandoqroq deb so'raydi degin dedi shuning bilan man jasadlar orasini orlab yurib oxiri uni topdim vaholanki u oxirgi nafasga tushib qolgan ekan uning badanida nayza urilgan qilich kesgan va o'q tekkan jarohat bo'lib badanining yetmish necha yeri o'xshamagan darajada yaralangan uningga dedimki ey saat rasululloh sana salom yo'lladi va aytdiki ahvoling qandoqroq manga aytqin dedi saat nihoyat tuvan ovoz bilan rasulullohga salom bo'lsin uningga aytib qo'yginki ey rasululloh man jannatning hidini purayotiman va qavmim ansorlarga yetkazib qo'yginki sizlarning ko'zinglar midirlabli turdi ekan rasululloh biror peshkanlik yo'liqib qolsa qiyomat kuni allohning oldida o'zinglarni oqlashga yuzinglar qolmaydi dedida shu amon jon uzdi Sahabiler yani yardarlar arası da Usayrem'ni tapdı. Əsli ismi Əmr ibn Sabit idi. Umu can üzüç aldıda durvatattı. Müslümanlar onu bunundan ilgiri köp qıtım İslam'a dəvət qılğan mu, o rədd qılıb gəlgən idi. Şuna ular öz ara qulğulu qılışıb, Usayremni bu yerge nemi elip gəlgəndi. Biz onu Medine taşlap çıqqanda, onun bu dinğa inkarı xeli küçlük idi, deyişdi. Andın onundan sorap gördü. seni bu yerga nima ish elib keldi o'z xalqingni deb chiqdingmi yoki islom diniga qiziqib uni qo'g'dash uchun chiqdingmi deyishdi usayram javob berib albatta islomga bo'lgan rag'batim meni bu yerga elib chiqdi man allohga va allohning payg'ambariga iymon keltirdim ondan rasulullohning sepida turib jang qildim oxir mushalga kelib yotdim dedida gapi oxirlashmay turibla jon uzdi rasulullohga bu ahvol xabar qilinavdi Rasulullah u əhli jannati dedi Əbu Hüreyrə roziyallohu anhu mundoq degan u ikki rakat namoz o'qib allohga bosh qo'yib sajda qilib boqmagan edi yordorlar orasida yana qazman uchirtildi u jang maydonida ajoyib qahramonlik bilan urushib yetti yoki sakkiz mushrikni yer tishlatgandan keyin yaralanib yıqılğan idi. shunga musulmonlar onu Bəni Zufər diyoriga yo'tkidi ва uningga ислам yo'lida тартқан dard alamning ajr mukofoti bilan bishorat beruvdi u man degan o'z xalqimning va o'z vatanimning shon sharifini deb urushdim shuni demasam hargiz urushmaydim dedi Шу orliqda u og'riqqa chidamay o'zini bo'g'izlab oldi rasulullohning yonida qazmon tilga ilinsa u ahli doziqi deydi muhtaram qarindoshlar mana bu millatchilik va vatanchilik va yoki allohning dinini hokimiyat peshiga chiqarishdan boshqa har qandoq bir maslak egallari bilan bir sapda turib urushganlarning oqibati garchi ular islom tug'i ostida urushib o'lgan bo'lsinu va garchi hattoki rasululloh va yoki sahobi kiromlar tashkillagan harbiy saflarda bo'lsinu shundoq bo'ludi albatta buning aksicha shahidlar orasida ya'ni so'laba yahudiylardan bir kishining jasadi bayqaldi u o'z qavmiga ey yahudiylar jamoasi alloh bilan qasamki sizlar bilasizlar muhammadga yordam berish zimmanglardagi majburiyat degan ular javob berib degining rost lekin bugun kungi shanba deyishgan shunga u qilich va boshqa yaroqlarni ilib agar man jangda musibatga uchrasam mening borliq mol mulkim muhammadga mansub u bu milimni o'zi xohlagancha tasarruf qilsin deb qo'yib tong saharda otlanib jang maydoniga chiqib urushib oxiri mushriklar tarafidan o'ltirilib tashlangan uning haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhayriq yahudiylarning yaxshisi deydi shahidlarning jamlanib dafn qilinishi rasululloh shahidlarning qishig'i kelib boshdan oxir bir birlab qarab chiqdi ondin mundoq dedi man bularga guvohman kimiki allohning yo'lida yorilinadigan olloh uni qiyomat kuni yarisi qon to'kkan holda tirildirdi qonning rangi qizil ammo iporning hidida bo'ladi sahobalarning ba'zisi baxtsizlikka uchirgan urug' tuqqan yar birodarlarini madinaga yo'tkab ketgan edi rasululloh shahidlarni o'z joyiga qoldirib tera to'mir degandek qo'shimcha kiyimlarni soldirib o'tib asli kiyimi bilanla yuvmay yiqilgan yeriga dafna qilishga buyurdi 2-3 kishi bir qabrga qo'yildi hatto bir kepanga 2 kishini elishqimi to'g'ri keldi bu chog'da rasululloh ularning qaysisi qur'onni ko'proq yodqi biladi deb so'raydi ular paloni deb birini ko'rsatsa shuni lahatga burun qo'yadi va qiyomatda man bularga guvohchi bo'laman deydi abdulla ibn amir ibn harom bilan amir ibn jamoha o'tirsida quyuq do'stlik munosabati bo'lg'achqa bu ikki do'st bir qabrga qo'yildi sahobalar yana jasadlar orasida hanzala ibn omirning jasadini topolmay ko'p izladi oxiri bir chog'da uni bir to'pilikdan badanidan suv tomchilab turgan holatda uchratdi rasululloh ularga anzalani farishtalar yuyib qo'yganligini xabar qildi ondan keyin uning ahvolini uning oilasidan so'rab biqinglar dedi kishilar uning ahlidan so'ragan edi u anzala junub holatda edi u jang chaqirig'ini anglagandan keyin g'usli qilishga ulgurmay chiqib ketgan dedi shu vajidan hanzala g'asilul malaika ya'ni farishtalar g'usli qildirgan odam deb ataldi rasululloh o'z tog'isi ham imildosh qarindishi hamzi ibn abdul muttalibni ko'rganda nihoyat qayg'urdi rasulullohning omma ochisi safiya hamzining hamshirisi rasulullohning omma ochisi safiya kelib qarindishi hamzini ko'rib olmoqchi edi rasululloh uning o'g'li zubayr ibn avvomni buyurib opangni qaytirib ketgin qarindishining ichinishli holatini ko'rib qolmasin dedi Bu çağda Safiya, nima uchun ko'rmaydikanman? Anglashimcha, u parchalanib, musila qilinibdi. Buning hammasi Alloh yo'lida kelgan musibat. Alloh uchun biz hammadan rozi. Men inshaalloh o'zimni tutib olaman va savob umid qilaman, dedi-da, kelib Hamzini eng oxirgi bir qatim ko'rib oldi va uningga duo qilib istig'for tiladi. Ondan Rasulullah Hamzini hemşirisining o'g'li Abdullah ibn Jayish bilan bir qabrga dafn qilishga buyurdi. abdulla ibn masud mundaq degan biz rasulullohning tog'isi hamzi ibn abdul muttalibga yig'lig'inidek birovga yig'lig'inini ko'rmagan edik u hamzini qibliga qo'yib jasadning oldida turib buqildab yig'lab ketdi hattoki yong'irib tashladi shahidlarning qator yotgan ko'rinishi intoyin ichinishlik ham fojialik bo'lib yurakni izatdi. Xabbob mundaq degan hamza roziyallohu anhuga faqat oddiy bir tol to'n chopondan boshqa kepallik tepilmagan uning bilan bosh tarpi yo'galsa oyoq tarpi ichilib qoladi oyoq tarpi yo'galsa bosh tarpi ichilib qoladi oxir bo'lmay kiyimni uning bosh tarpiga tortib oyoq tarpiga izg'ir paxili qo'yildi keyingi kunlarda abdurahmon ibn avf mundoq deb bergan edi musab ibn umayrmi musibatga uchradi u mandan ko'p yaxshi kishi edi u birli to'nda kepallandi u to'nni uning beshig'i yepilsa puti o'chib qoladi putig'i yepilsa beshi o'chib qoladi habbobning rivoyatidami shuningga o'xshash bayonlar bor uningda yana bu chaqda rasululloh bizga u kiyim bilan uning beshini yuvganglar putig'a izg'ir paxili selinglar dedi deyilgan for your